บุ๊กทูห้าสิบห้าเป็นอินดาเปนเดเป็นอินดาเปนเดการทำงานเอร์กาเซียเอร์กาเซียคุณทำอาชีพอะไรคะที่ดูแลกันเต้ที่ดูแลกันเต้ สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Ο άντρας μου είναι γιατρός. Ο άντρας μου είναι γιατρός. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Εγώ δουλεύω λίγες ώρες την ημέρα ως νοσοκόμα. Εγώ δουλεύω λίγες ώρες την ημέρα ως νοσοκόμα. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ και οι δύο είμαστε συνταξιούχοι. Και οι δύο είμαστε συνταξιούχοι. μα. Αλλά οι φόροι είναι υψηλοί. Αλλά οι φόροι είναι υψηλοί. σου. Και η ιατρική ασφάλεια είναι δαπανηρή. Και η ιατρική ασφάλεια είναι δαπανηρή. หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต ναι Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? หนูอยากเป็นวิศวกร Θα ήθελα να γίνω μηχανικός. Θα ήθελα να γίνω μηχανικός. μαχαβιτιαλάι. Θέλω να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο. Θέλω να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด Κάνω την πρακτική μου. Κάνω την πρακτική μου. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก Δεν βγάζω πολλά. Δεν βγάζω πολλά. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Κάνω μία πρακτική στο εξωτερικό. Κάνω μία πρακτική στο εξωτερικό. αυτό Αυτός είναι το αφεντικό μου. Αυτό είναι το αφεντικό μου. ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Έχω συμπαθεί συναδέλφου. Έχω συμπαθεί συναδέλφου. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ Το μεσημέρι πηγαίνουμε πάντα στο κηλικείο. Το μεσημέρι πηγαίνουμε πάντα στο κηλικείο. ดิฉันกำลังมองหางาน Ψάχνω για δουλειά. Ψάχνω για δουλειά. ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว Είμαι ήδη ένα χρόνο άνεργος. Είμαι ήδη ένα χρόνο άνεργος. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνεργοι. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνεργοι. wwwbook